الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم جبار السماوات والأراضين لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد العابدين وإمام المتقين وسيد المجاهدين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة Bugün Esma Hüsna dersinin 16. dersindeyiz. Esma ve Hüsnü dersinin şerhinde 16. dersteyiz. Bundan önce 54 tane ders açıklamıştık. 54 tane isim. Bugün 55. isimdeyiz. O da nedir? Allah'ın güzel isimlerinden El-Kayyum. Kayyum Allah'ın Allah Subhanahu Teala'nın güzel isimlerindendir. Kayyum yani neden alınmış? Kaim. Kaim nedir? Bir şeyin mesulü, sorumlulusu. Buna derler kaim. Er-ricalu kavvamune alen nisa. Ayette geçtiği gibi erkekler kadınlar üzerinde kıvamet sahibidiler. Yani mesuldüler. Yani kadının idaresinden, evinden, malından, geçiminden, he? Eğitiminden kim mesuldür? Erkekler mesuldür. Kaim. Onun için kayyim nedir? Yani bir eskide mesela yeniden biz ne deriz? Bu okulun müdürüdür. Asıl da eskiden kayyimiymiş dermişler. Neden? Bütün sorumluluk okulun bu müdürdedir. İbnül Kayyim meşhur alim nereden alınmış? İbnül Kayyim Babası ve dedesi medrese yöneticisiydiler. Şeyhleriydiler. Adları ailelerin kalmış kayyim ailesi. Neden? Medreselere şey yaparmışlar. E, yönetirmişler. Onun için İbnül Kayyim, Kayyim ailesinin oğulları oradan alınmıştır. Kayyum, Kayyim'den alınmıştır. Kaç sefer geçiyor? Kayyum kelimesi Kur'an-ı üç sefer geçiyor. Meşhur ayet Bakara suresinde ayetel kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Haydir, kayyumdur. Haydir, neyin haydir? Yani zatıyla haydir, ölümden münezzehtir hayatı daimidir. Kayyim nedir? Yani bu yerin, göcün, evrenin Allah Teala hariç her şeyinden nedir? Mesulüdür. Onu her şey onun gözetimi altındadır. Yönetimi altındadır. Rızıkları, acelleri, her şeyinden kim sorumludur? El-Hay. Hay. Ebedi hayat. O kimdir? Allah subhanehu teala. İyidir, kayyim tek başına yapabilir mi? Yaratan tek başına kayyumdur. Hiç kimseden destek almadan, zatiyle yetinen kayyimdir. Ama insanoğlu ne kadar zirvete yetişse atrafında neyi var? Destekçisi olması lazım. Bir tane ne kadar dedir güçlü devlet olsa Teç başına başkan yapamaz. İnsanların örneği mükemmeli kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makul mü tek başına İslam devletini kursun? Kuramaz. Abu Bakir, Ömer, ashab-ı kiram lazımdır. Hatta ashab-ı kiram bırak da eşleri lazımdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eşleri ne kadar İslam devleti kurmada emekleri var. Sahaba hanımların yani toplum onun için Allah subhanehu teala diyor ki وَشَاوِرْهُمْ fil amr. Müşavere yap, istişare yap. Neden? Çünkü insan ne kadar mükemmel olsa ki dünyada mükemmellerin mükemmeli insanoğlunda, kullukta kimdir? Efendileri mükemmelin. Ki Allah Teala bize onu bizi ona e, onu bize örnek göstermiştir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tek başına İslam devletinde nedir? Kayyim değil. Bu kulluktur. Ama Rabbil Alemin teç başına kayyumdur. Kayyumus semavati vel arazin. Ayette geçtiği gibi. Kayyum nedir? Semavat vel arazin ayette ne diyor? Ve men fihinne. Yer gökler, yerler göklerin neydir? Mesulüdür, yöneticisidir idarecisidir. Her şey onun elindedir. وَمَنْ ف۪يهِنَّ Onun içinde de ne var ise. Hepsinin neyidir? Allah subhanehu ve teala kayyimidir. Bir ayette de geçiyor ki وَعَنَتُ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتْ Yüzler nere hak etmiş sücde yapsın, nere hak etmiş ondan bir şey beklesin. Dünyada ve ahirette. Her zaman hey canlılar kime muhtacdılar? Onlara ona onlara hayatı verene. Allah Teala hayatı vermiş. İlk hayatı kime verdi? Kendi ruhundan üfledi babamıza hayat bugüne kadar devam ediyor. Onun içinde Hazret Adem içinde yerde bütün canlıları Allah Subhanahu Teala ne yaptı? Yarattı. Onun için Allah Subhanahu Teala haydir, kayyumdur. Her çeşit ona bağlıdır. Ve anetul vucuhu lil hayyil kayyum. Hay ve kayyum olan Allah Subhanahu Teala'ya yüzler ne yapar? Ona bakar. Ondan bir şeyler isterler. Evet. Sonra Allah subhanehu ve teala haydir, kayyumdur. Her şey ondan sorumludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında ne derdir? Ya hayyu ya kayyum. Bi rahmetike esteğiz. Ey hay olan, daimi hayat kaynağı olan, kıyyum olan, her şeyden sorumlu olan senin rahmetine istihase ediyoruz, sarılıyoruz. Çünkü Allah'ın rahmeti olmasa hepimiz hiçbir şey yaramayız. Ya hayyu ya kayyum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında derdi. Zaten hay, kayyumun da bir özelliği var duada olur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir Sahabi Bahar dua yapıyor. Öyle bir dua yapıyor. Yanındaki de kulak misafir olur. Ne diyor duasında? Allahümme inni es'eleke Allahümme inni es'eluke bi enne leke Allahu la bi enne lekel hamdu la ilahe illa ent el mennan bedi'us semavati vel ard ya zel celali vel ikram ya hayyu ya kayyum Ondan sonra istiyor. Önce Allah'a övüyor. Ondan sonra duasını istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Vallahi diyor. Bu Allah'ı bir adıyla çağırdı. O addan çağırsan Allah Teala muhakkak sana cevap verir. O da nedir? İsmi adamdır. Burada ne var? Alimler diyorlar. Kaç tane isim var burada? Dir bi enne lekel hamdu la ilahe illa ent. El-Mennan, Bedi'us semavati vel ardı, ya zel celali vel ikram, ya hayyu ya kayyum. Onun için diyorlar olsa olsa İsmi Azam burada Allah'ın bu adıdır, kayyum adıdır. Yen de ya hayyu ya kayyumdur. Ayette geçtiği gibi. Bu nedir? İsmi azamdır. Ya hay ya kayyum. Ne kadar önemli bir isimdir. Bir de Efemen huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet kaim. Bu ayette de geçiyor. Ra'd surasında. Kaim yani kayyumdan alınmıştır dedik. Efemen huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet kim her nefsin yaptığını sorur, sorar ondan, mesuldür ondan kim? Allah'tan başka kim olabilir? Kaimdir. Bu da kayyumdur. Demek ki şunu anlıyoruz. Allah subhanehu teala her şeyle nedir? Her şeyin yöneticisidir. Onun kaimidir. Onun hakimidir. İyidir. Bunu biz nasıl hayatımıza yansıtırız? Bu Allah'ın güzel ismini nasıl ibadetimize yansıtırız? O da nedir? Haydir. Kayyumdur. Kayyum. Her şeyden o sorumludur. Bunu hayatımıza nasıl yansıtırız? Evet. Birincisi biz anladık. Allah Subhanehu ve Teala'nın güzel isimlerinden ismi nedir? Haydir. Kayyumdur. Her şeyden o sorumludur. O onun altındadır. Yönetimi altındadır. İyidir. Allah Subhanehu ve Teala kayyumdur. Ondan başka yokuysa ne yaparız? Böyle bir azim Rabbimiz var ise her şeye kendi zatıyla kimseye ihtiyaç olmadan, gücü tükenmeden tek başına kaynağı kendisinden böyle bir Rabbimiz var ise bu işe kaim ise bizden biz ondan e, sor e, e, bütün insanoğlu Allah Teala sorumludur. O üstlenmiştir rızıklarını hayatlarını, acellerini, her şeylerini o veriyorsa bizim üzerimize ne düşüyor? Böyle bir Rabbi ne yapacağız? Seveceğiz. Allah'ı sevmek de başka şey sevgisine benzemez. Başka canlı sevgisine benzemez dedik. Başka cansız sevgisine de benzemez. Canlı kendimiz gibi eşini seversin, oğlunu seversin, babanı seversin. Ama cansız da vatanını seversin, arabanı seversin. Bunlara hiçbirisi benzemez. Allah sevgisi nedir? Has bir sevgidir. Allah'ın sevgisi odur ki Allah'ın birebir emrine uyup yasağının önünde duracaksın. Bu sevginin zirvetidir. Bu da yetmez. Hayatında Allah'ın sevdiğini seveceksin, buğz ettiğini buğz edeceksin. O zaman ben Allah'ı hakkıyla seviyorum dersin. Yani en en mükemmel şekilde Allah'ın istediği gibi ne olursun? Kul olursun. Evet bu birinci. Bunu yaptıktan sonra Allah her şeyin üzerine kaim ise, kayyum ise, üstleniyorsa her şey onun elindeyse niye biz tedirgin oluyoruz? Bizim işimiz değil o. Değil mi? İdara, yönetim, rızık hepsi Allah'ın elindeyse bizim işimiz bununla ilgilenmek mi? Değil. O zaman bunu dert etmememiz lazım. Ne yapacağız? Bizim gücümüzden hayatımız verilmiyor. Bizim gücümüzden para kazanmıyoruz. Rızkımız bizim gücümüzden gelmiyor. Evet sebep. Bu dünya sebepler dünyasıdır. 1, 2, 3, 4, 5. Sebep alacaksın hatta gelsin. Ama bu sebebi alacağız ehli sünnet itikadında. Bu sebebe de çifre edeceğiz. Küfür nedir? Bu sebebi biz alıyoruz Allah bize dediği için. Yoksa bu sebepten dolayı bize rızık verilmiyor. Bu sebepten dolayı bize şifa verilmiyor. Sadece biz alıyoruz asıl rızkı, asıl sebebi biz kimden isteriz? Allah subhanehu Teala. Asıl rızkı kim verir? Allah subhanehu teala. Biz ne yapıyoruz? Biz sadece Allah'ın emrine uyuyoruz. Onun için hakkıyla Allah'a tevekkül ederiz. Hakkıyla Allah'a tevekkül etmek nedir? Yani biz kendi gücümüzden, havlimizden tebri beri geliriz. Yani la havle ve la kuvvete illa billahi kendimizde hakkıyla yaşarız. Ne demektir la havle ve la kuvvete illa billah? Yani her kuvvet, her güç Allah'ındır. Bizim ne havlimiz var ne kuvvetimiz var. Ne biz bir şey değişebiliriz ne bir şeyi yerine getirebiliriz. Her şey kimin elindedir? Allahu Teala'nın elindedir. Gördük mü? Nasıl? Tebriye ederiz. Bu da kayyumun anlamını anlamaktan bir önemli bir meseledir. Bir de bunu hayatımıza yansıması için Allahu Teala kayyum sıfatından, kayyum isminden bize ne yansıyor? Allahu Teala hem bizim rızkımızı veriyor hem de bize inayet gösteriyor. Riayet gösteriyor, lütuf gösteriyor. Neden bunu anlıyoruz? Bakıyoruz Allah Subhanahu ve Teala Rahman sıfatını kime vermiştir? Bütün kullarına. Kayyum sıfatını da bütün kullarına vermiştir. Ama Rahim sıfatını mümin kullarına vermiştir. Kayyum sıfatını bütün kullarına vermiştir. Yani Allah Allah kul Allah'ın yerinde yaşıyor. Allah'ın havasını teneffüs ediyor, rızkını yiyor. Ondan sonra Allahu Teala'yı inkar ediyor. Yani Allahu Teala'ya isyan ediyor. Ama Allah ne yapıyor? Cezasını vermiyor onu. Kayyumdur. Demek kayyum sıfatı aynı zamanda lütuf sıfatını da kapsıyor. İnna Allah latifun bi ibadihi. Allahu Teala kullarına latiftir. Latif nedir? Lütufla bakıyor. Şefkatle bakıyor. İyidir. Kul Allah'ın yerinde yiyor ondan sonra Rabbil Alemin'e çifrediyor. allah Teala onu anında çarpmıyor. Latiftir. Mühlet veriyor. Aklı başına gelir. Yen de evet küfreder ebedi de cehenneme gider. Ama allah Teala diyor madem ben bunu yarattım seçim hakkı da verdim. Demek ki bunun hakkı var üzerime. Ters yolu seçse ben bunun Aceli gelene kadar rızkını da vereceğim. İşte adalet burada tecelli ediyor. Kayyum sıfatı da burada ne çıkıyor? allah Teala'nın ne kadar azim olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir Rabbe ne yaparız? Böyle bir Rabbe cahillerin dediği gibi aşkından yandım ya Allah. Ha? Ya Allah bilmem ne. Yani bin, yüz bin kere tövbe estağfirullah. Bunlardan kulluk olmaz. Asıl kulluk nedir? Vaazin Rabbin emrinin önünde duracaksın. Yasa, e, emrini yerine getireceksin, yasanın önünde duracaksın. Bu neden de yetmez. Bu ne ister? İçini doldurmak. O da nedir? Emelden ortaya koyacaksın. Emelden göstereceksin. Emelden göstermesen kıyamatta zaten bir şey yazmazsanız. Sabaha kadar ben burada derste anlattım size en güzel şey şekilde Resulullah'ın getirdiği paketi ama o anlattığımdan amel etmesem ben yandım. Her kulda yanar. Kimin terazisi ağır bastı? Çünkü o teraziyi Allah Teala böyle yaratmış ki sadece amel tartar. Amelin de salihin tartar. Salihi nedir? Pakete uygun olacak. Kendinden amel uydurmayasın, ürün çıkartmayacaksın. Evet. En son olarak hey Allah subhanehu teala kayyum sıfatını aslında doğada yapmıştır. O da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duasından dedik ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağid. Demek ki müminlere, abidlere, kullara, her Müslümana ne yakışır? Allah'ı Hay Kayyum ismiyle çağırmaz. Özeldir özel bir şeydir. Çünkü bu iki isim Allah Teala her zaman Kur'an'da bu ikisini rapt etmiştir. Ya Hayyu Ya Kayyum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu canlandırmıştır. O zaman biz ne yapacağız? Biz de Kayyum ismiyle Ya Hayyu Ya Kayyum'la duamızı başlayacağız. Ya Hayyu Ya Kayyum'la çağıracağız Rabbil Alemin. Dua'da da neyi var? Bunun özel bir yeri var. Ne dedi sahabeye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Allah'ın bir adıyla çağırdı. Mümkün değil. Bu Allah'ı Allahu Teala'yı bu isimle çağırsan reddetsin talabını. Demek ki bunu ne yapacağız? Biz de kullanacağız. Kullansak hayatımıza yansır kıy kayyumla. Ama kayyumun manasını biz hakikaten bilmesek nasıl hayatımıza yansıtırız bunu? Yansıtamayız. Çünkü bir şeyi bilmesen önem vermezsin ona. Bu kaidedir. Kaidedir. Onun için alimler demişler ki Hayyu kayyumun anlamı nedir? Hay zati bir sıfattır. Kayyum fiili bir sıfattır. Yani hay Allah'ın zatidir. Allah haydir. Hayatı da Bizim hayatımız kimden gücünü alıyor? He? Kimden gücünü alıyoruz hayatımız? Önce Allah Teala ruh istese yok eder ruhumuz alır. Ama biz kimden gücümüz alır? Allah Teala'dan. Allah Teala bu hayat bedenimiz devam etsin diye ne yapıyor bize? He? Araba mazotsuz çalışmaz, insanoğlu da yiyecek içeceksiz çalışmaz. Demek ki bizim hayatımız ne ister? Malzeme ister. Ama biz ne deriz? Ya hayyu ya kayyum. Hay Allah'ın neyidir? Zati sıfatıdır. Allah'ın hayatı ne yiyecek ister, ne içecek ister, ne bir şey ister. He? Hiç kimseden bir destek istemez. Zati kendindendir. Kayyum nedir? Fiili sıfatıdır. allah Teala teç başına işi idare eder. Kimseden yardım ister mi? Haşa. Onun için kayyum ismi arkadaşlar önemli bir isimlerinden isimlerdendir. Allah subhanehu Teala'den umid ederiz bu ismi hakkıyla anlayıp hakkıyla bu isimden amel etmeyi bize nasip eylesin. Çünkü bununla amelini, ameli nasip eyledi bize hakkıyla kul oluruz. Hakkıyla kul olan Allah ondan razı olur. Kimin gibi? Ashab-ı kiramın. Radıyallahu anhu ve radu anhu. Allah Onlardan razı olur biliriz. Hakkıyla kul olacaksın. Ama Allah ne zaman razı olur senden? Hakkıyla kul olacaksın. Ashab-ı kiram nasıl hakkıyla kul oldular Allah onlardan razı oldu? Radıyallahu anh. Allah'tan razı oldular. Eydir, biz de razıyız Allah'tan. Hayır. Biz razı değiliz. Biz razıyız. Peçetin adı var. Dosya adı var. Bilgisayar üzerine bir dosya var. Biz Allah'tan razıyız. İçini tıklıyorsun. içi boş. Yani 100 tane kriteri var, üç dört tanesi var bizde. Ama sahabede yüzü de vardır. Dosyaların içi dolu. Onlar nedir? Hakkıyla kul olacaksın. Onu da amelden ona ineceksin. Allah hepimizi Allah'tan razı olan kullardan eylesin. Hatta bizi ashab-ı kiramdan haşr eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet bu da 55. isim. Şimdi 56. isim. Allah'ın güzel isimlerinden. O da nedir? Rauf. İnna Allah bin nasi le raufur rahim. Allahu Teala insanlara rauftur rahimdir. Rauf'un Türkçe anlamı nedir? Şefkat. Şefkat bir de re'fet. Re'fet var mı Türkçe'de? Var. Re'fet nedir? Re'fet rahmetin daha şiddetlisidir. Allah işte rauftur. Bir de bu sıfatı da Resuluna vermiştir. Sizden bir Resul gelir, size raufun rahimdir. Allah subhanehu ve teala rauftur. Rauf'un anlamı dedik şefkatlidir. Ama şefkatin mübalağa sigasıdır. O da nedir? Re'fettir. Re'fet nedir? Yani şefkatin mübalağa sigasıdır. Re'fet bir de rahmet var. Allah subhanehu teala celt kırbaçlama yani de rejim taşlama. Nerede kullanılır bu? Bir tane zine yapsa İslam'da bekar ise kırbaçlarız onu. Kaç tane kırbaç vururuz ona? Yüz tane. Kırbaç yerine ne diyorlar Türkçe? Dernek? Değnek. Değnek. Kırbaç. Kırbaç daha güzeldir. Yüz tane vuracağız. Eğer bir evli zine yapsa İslam'da hükmü nedir? Recim. Recim nedir? Yani onu taşlarız. Hatta can verene kadar. Velev ki buna karşı gelen var. Buna da iki grup karşı geliyor. Bir dini inkar edenler, zındıklar. İslam'a inanmayanlar. inkar ediyorlar. Eydir nedir bu diyorsun onlara? Ya diyor bu insanlık dişidir. Zordur. Niye böyle yapıyorsunuz? Eydir sizin medeniyetinizde ne var? Gelin bakalım. Medeniyetlerine baksınız orman kanunu var. Eskiden, eski batılılarda, Amerika yok ki eskisi örnek verelim. Batılıların, Avrupa'nın eski hayatları orman hayatıymış. Şu andaki onun güncelleşmiş çağra uyu, ça bu çağa uygun bir orman hayatları var. Güçlü, zayıfı harcılıyor. Saysak bunları bitmez. Amerikan tarihini hiç konuşmayın. Çünkü ilk bayaz adam ayağını bastı başladık kan dökmeye bugüne kadar. Adayı bitirdiler Amerika adasını başladılar içeri dünyanın her yerinde kan döküyorlar. Atom bombasından tut bugün de Suriye'de bir damla kan dökülürse onlardan sorumludur. Bir de kim inkar ediyor rejim hayatı? Yerli zındıklar. Onlar da kimlerdir? İşte bir günde var, çoku var. Bunlar da zındıktılar. Çünkü icma olarak, mütevatir olarak ümmetin icma ettiği bir hükmü ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. İnkar eden nedir? Zındıktır. İyidir. Re'fet rejim ayeti, rejim şeyinde, hükmünde Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Diyor ki siz olaları vurarken e, şey yaparken وَلَا تَأْخُذُكُمْ bihime ra'fetun fi dinillah. Demedi, dedi siz onları kırbaçlayarken, yen rejim yaparken sizi rafet almasın Allah'ın dininde. Neden? Çünkü bu Allah'ın dinidir. Hatta diyor bir taife müminleri getirin, onları görsün. Görmeyen gören aktarsın. Bu işin şakası yoktur. İslam bunu çözmüş. İslam'ın dışındakiler ne yapıyorlar? Mahpushaneye koyuyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Her şey yoluna devam. Tam tersinde mahpushaneye giriyor amatör çıkıyor uzman. Hırsızı koyuyorlar mahpushaneye uzman çıkıyor. Artık ev soymaktan banka soymaya geçiyor. Amerikan filmleri de sağ Şimdi ama İslam'da bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde yedi tane hırsızın eli kesilse 70 milyon rahat uyur. Hırsız diğer bu can vermaktır. Bu elimden bir parça gidiyor. Ben nasıl cesaret ederim bir daha? Ama adam Amerikan filmleri var. Dedik olsun. Amerikan filmlerinde gösteriyorlar. Adam giriyor içeri. Bir bankayı çalıyor. Ya iki sene yatarım bundan, üç sene yatarım. Yani beş sene. Ondan sonra trilyonca hayata çelek yerim. E bizimkiler de bunun kalkıp amatörcasını yapıyorlar. Maksat nedir? İslam bunu çözmüştür elhamdülillah. Ama burada ayette ne diyor? Allah Subhanahu Teala diyor ki bunları kırbaçlarken, yan taşlarken sizi re'fet almasın. Bak demedi rahmet almasın. Neden? Çünkü re'fet daha özeldir rahmetten. Aslında bu hüküm hasinin üzerine kalkırken onun için rahmettir. Tövbe etmişse. O kadın gibi Kadın geldi ya Resulullah dedi beni temizle ben zina yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte onu oyaladı. Git gel çocuğunu büyüt ondan sonra onu ne yaptı? Taşladılar. Bir sahabe taş atırken başına geldi kadının kanı sırçladı sahabenin üzerine. Sahabe de ona dedi lanet olsun sana ya. Kadın benim üzerime sırtladı. Yapma dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadın öyle bir tövbe etti ki bu tövbe dağılsa Medine eline yeter. Gördün mü? Onun için o rejim nedir? O kadın için, o kul için, o mümine için nedir? Rahmettir. Onun için Allah Teala ayette demedi sizi rahmet almasın. Dedi re'fet almasın. Re'fet nedir? Rahmetten daha şiddetlidir. O zaman taş atamasın elin titrer. Kırbacı vuramazsın elin titrer. Yan bakamadım ben ya. Hayır gidip bakacaksın. Madem Allah'ın hükmü buysa bakacağız bundan. Hem de bundan zevk alacağız. Neden? Çünkü Allah emretmiştir. Ama bunu seve seve yaparız. Değil ki bunu biz biz gaddarız, cabbarız. Hayır. Allah'ın emri olduğu için her emri yerine getiririz. Bak ölüm nedir? allah Teala en büyük cezayı bir nefsi boş yere öldürene verir. Ebedi olarak cehennemde kalır. Ama Rabbil Alemin aynen diyor ki niye geç kalıyorsunuz? Allah düşmanlarını öldürün. Tereddüt etmeyin. Orada mutlak olarak bize ölüme yaklaşmayın. Bir beri insan velev ki kafir olsa öldürmesi nedir? Allah hiç affetmez seni. Onun için Resulullah diyor kim bir zimmiyi öldürse yani bir ehli kitap bize yani bir kafir gelmiş bizim ikametle oturmuş bizim ülkemizde. Onu öldürse cennetin kokusunu almaz diyor. Kafirdir ya Resulallah olsun. Sen mükellef değilsin kafir öldürmekle. Ama Allah düşmanını öldürmesen sen cehenneme girersin. Niye öldürmedin? Sorguya çekilirsin. Ama düşman her zaman azınlıktır. Ama insaniyet nedir? Çokunluktur. Onun için Allah Teala dedi re'fet almasın siz. İşte rauf nedir? Ortaya çıktı mı? Rauf Allahu Teala raufun rahimdir. Hem rauftur hem rahimdir. Vallahu raufun bil ibad. Bunlar nedir? Hepsi ayetlerde geçiyor. Bir de diyor yuhazzirukumullahu Nefse. vallahu raufun bi ibadi. El-Umran 30. ayette. Allah sizi nefsinizden sakındırıyor. Ne demektir? Vallahu yuhaddiru e, ve yuhaddirukumullahu nefse. Yani siz Allah'ın nefsiyle uğraşmayın. Yapamazsınız. Çünkü o'nun ne eşi var, ne benzeri var, ne dengi var. Yuhaddirukum. O sizin kırmızı çizgidir. Aklınızdan Rabbil alemini canlandıramazsınız. Temsil teşbihe gidemezsiniz. Sakın Allah Teala sıfatları geldi duracaksın. İmtihanın ta zirvetidir. Çınardasın, ayağın atsın kayarsın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şeytan gelir size diğer bunu kim yarattı, onu o yarattıysa, onu o yarattıysa, rızkı verdiyse iyidir. Sonunda hep dersin Allah, Allah için yarattı. Size gelir böyle der. Resulullah haber veriyor. Planını gösterir bize şeytanın. Ne dersiniz? İlaç da Reçeteyi de kesiyor. Deyin amennâ billah. Allah'a iman ettik. Burada durarız. Kırmızı çizgiyle. Ama sonra ne diyor Allah Teala ayetin sonunda? Diyor ki Wallahu raufun bil ibad. Olur ki insanın aklından geçer, hata işler, kırmızı çizgiyi geçer, bilerek bilmeyerek tövbe eder. Ne diyor Allah Teala? Rauftur demedi rahimdir. Rahim dedikçe bazen ikab içinde rahmet var. Ceza içinde rahmet var. Ama rauf sıf rahmettir. İşte onun için Rabbimiz rauftur, rauf. Kafire bile ne yapıyor? Yemeğini içmeğini veriyor. Hiç gördün mü bir tane düşmanına hizmet etsin? Düşmanına cebindeki parayı versin? Kimse yapar mı bunu? İmkanı yoktur. Ama Rabbil Alemin yaratan olduğu için, eşi benzer olmadığı için nedir? Raufun Rahim'dir. Rauf kaç, mar kaç sefer Kur'an-ı Kerim'de zikrolmuş? on defa. Hadislerde de birçok yerde zikrolmuştur. Evet. Allahu Teala Rauf'tur. Yani Rauf'un kısacası Allahu Teala istiyor kulların üzerinden ne yapsın? Her zaman yükü azaltsın. Onun için Rauf dedi. Her zaman yükü azaltsın. Günah işleyebilirsin. Şey, Allah Teala re'feti, cereyi bunu her zaman bu sıfatıyla üzerimizden azaltıyor. İyidir. Böyle bir Rabbimiz var için rauftur. Biz ne yapacağız? Bunu nasıl hayatımıza yansıtırız? Yani bunun ihtikadını nasıl bize gölge olacaktır hayatımızda? Rauf. Biz dedik böyle bir Rabbimiz var için severiz onu. Bu sevgi şerttir. Her yerde olur, her isimde olur. Severiz ve onun sevgisi altında her şeyi severiz. Onun için ayette dedi ki kim aşiretini, babasını, kardeşini, ticaretini Allah'tan fazla severse ne olur? Onlardan haşr olur. Biz şeyimizi kime vereceğiz bütün sevgimizi? Allah için. Kardeşim olsa bile Allah emretmişse o düşmandır. Ben de onu düşman ilan ederim. Onu öldür dese öldürürüm. Babam olsa bile. Sahabe de bunun canlısını yaşadı. Kardeş bir tarafta, o bir kardeş bir tarafta. O, oğul bir tarafta, baba bir tarafta Bedir, Uhud savaşlarında karşı ve karşı geldiler. Ve diğer savaşlarda. Hatta Allah Teala hepsini ne yaptı? İslamiyet hakiminde bu çözüm çözüldü. Onlar niye böyle yaptılar canlandı? Çünkü onlar bizim için birinci kuşak örnekler. Biz de Allah için severiz. Allah için buğz ederiz. Rauf Rabbimizin böyle bir sıfatı var için biz de rauf olmamız lazım. Bu sıfatı kendimizde görmemiz lazım. Ama biz ne kadar rauf olsak kulluğun re'fetindeyiz. Ama yaratanın sıfatı, rauf sıfatı mutlaktır. Kul nedir? Kendi kulluğu arasında dereceleri var. Yen raufta sınıfta kalmış, yen bir derecedir, yen de zirvettedir. Kim zirvetteydir? Ra rauflukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyde imam ya. Her şeyde örnek ya. Ne diyor? وَلَقَدْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا Size bir Resul gönderdi kendi nefsinizden. Min enfusikum. Azizun aleyhi ma anittum. Ha? Ha? Ve huve bil mu'minine raufun rahim. Müminlere nedir? Rauftur, rahimdir. Gördük mü nesil raufun rahimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rauftur, rahimdir. Biz de rauf olmamız lazım. Biz de bu sıfata içine girmemiz lazım. Re'fetten. İnnallaha raufun rahim. Allah Teala rauftur, rahimdir. Biz de rafet sahibi olmamız lazım. Allahu Teala'nın bu meselede sıfatını kendimize yansımamız lazım. Biz de insanlara karşı merhametle rafetimiz olması lazım. Rafet nedir arkadaşlar? Dedik rahmetten ötesinde. Biz de her şeye rafetle bakacağız. Kafire bile rafetle bakacağız. Ne zaman? Ne zaman ilan etmemiş mi düşmanlığını? Devamlı ama re'fet devam genelde müminlerden kullanırız. Onun için bir mümin kardeşimiz bize ne kadar zulüm yapsa biz ona re'fetle bakacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil müminine raufun rahim dedi allah Teala. Müminler için raufun rahimdir. İşte bu re'fet sıfatını da böyle yansıtsak hayatımıza onunla insanlara re'fetle olsak Allah Teala bizden razı olur. Çünkü biz Allah'tan razı olduk. Allah'ın rafet sıfatını kabul ettik. Onu da kendimize yansıttık. Evet. Bu da nedir? Rauf sıfatı. Bu da Allah'ın güzel isimlerinden bir ismidir. Abdurrauf. Var mı bizde Türkçe? Yoktur. Ah. Bu sünneti ihya etmemiz lazım. Rauf isminin Kulluğu yoktur. Halbuki Abdurrauf İslam aleminde çok var. Onun için bu sünneti de ehye edeceğiz. Çocuklarımızın adını Abdurrauf koyacağız. Allah'ın nasıl Abdurrahim var? Abdurrahim Abdurrauf da olması lazım. Evet. Allah hepimizi Rauf ismini yaşamasını üzerimizde yansıtsın ve onu bize nesip etsin. 57. isim nedir? Er-Razzak. Allah'ın güzel isimlerinden Er-Razzak. Bu da bir sefer geliyor. Pardon. Beş sefer geliyor. Er-Razzak. Bir de Allah Teala'nın Rezzak'la ilgili bir daha ismi var. İkisi birbirinden türemiş dedik. Biz her zaman ikisini bir yerde zikrediyoruz. O da nedir? er razık Er-Razik Ver-Razzak Razzak dedik pardon Razzak bir yerde gelmiş razık beş yerde gelmiştir. İnnallaha huve'r razzaku Zul kuvvetil metin. Allah razzaktır. Zul kuvvetil metin. Metin bir kuvvet sahibidir. Allah razzaktır. Metin bir kuvvet ve güç sahibidir. Metin nedir? Yani sarsılmaz. Demek ki Allah'ın rızkı nedir? Kesilmez. Çünkü dedik bütün sıfatlarıyla ilgili allah Teala her şeyi kimseye ihtiyacı olmadan kendi gücüyle. Rızkı da öyledir. Allah'ın hazineleri biter mi? Velehu Allah için Allah'ın yer göç hazineleri O'nundur. Bitmez. Onun için Allah rezzaktır. Ve inna Allah lehuve'r razzakul ve in e, ve inna Allah lehuve hayrur razikin. Burada da razik sıfatı. Hayrul razikin rızık verenlerin en hayırlısıdır. Çünkü biz dedik patron da sana rızık verir ama nedir? O bir sebeptir. Ama hakiki rızkı veren kimdir? Allah subhanehu teala'dır. Hayrul razikindir. Allah subhanehu teala Razzak kelimesini dedikçe, razzak nedir? Rızkı verir bir de devamlı verir. Dedikçe, ki kafir bile Allahu Teala'ya küfrediyor. Allah Subhanahu Teala onun rızkını veriyor. Rızkı nedir Allah Subhanahu Teala'nın? Devamlıdır. Bitmez, tükenmez. Her zaman rızkı devam ediyor. Zul kuvvetil metin dedik. Metin kuvvetlidir. Onun için Allahu Teala rızk veren Allah'tır. Allah razzaktır ve razıktır. Her şey onun elindedir. Allah subhanahu teala kulların yaratmıştır rızklarını da verir. Canlıları yaratmış rızklarını da verir. Bu evrende ne var ise canlı Allahu Teala onun rızkını da yaratmıştır. Ne zaman yaratmıştır? Bu dünyayı yaratmadan. Bu kadar canlı yaradır, rızkının da acalini de her şeyi saniyesine kadar yazmıştır. Ne bir saniye öne gelir ne bir saniye kim vefat etse, kim ölse bu dünyada anlamı gelir. Levh-i mahfuzda yazılmış ki rızkı onun orada bitmiştir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Evet. Allahu Teala Razzak olduğuna göre başka rızık veren var mı? Hakiki rızık veren yoktur. Allah kimi sebep kılmışsa o sana rızık verir. Onun rızkı altında rızık verir sana. Ondan dolayı Allah rızkımızı veriyorsa biz bu sıfatı dedik nasıl hayatımıza yansıtırız? Allah razıktır dedik, razzaktır. Her şeyin rızkını o verir. Şimdi bir de ne diye rızık nedir? Yiyecek içecektir. Evet bu ana rızıktır. Rızık dedik aklımıza bu gelir. Aslında rızık bu değil. Zikir gibi. Zikir dedik aklımıza dilden zikir gelir. Ama zikir nedir? Her şeyi Allah'ı yad etmek zikirdir. Allah zikir hatırlatmaktır. Hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak her ibadet hatırlamaktır. Ama cinayettir. Rızık da iki şekildir. Bir genel rızık, bir de has rızık. Genel rızık nedir? Allah Teala yer üzerinde her çeşidini yiyecek içeceğini verir. Onunla mükelleftir, kaimdir, kayyumdur. Onların rızkını verir. Bir de ne rızkı var? İman rızkı var. İman halaveti, tatı, rızkı var. İlim rızkı var. Onu kime verir? Has kullarına verir. Onlar da kimlerdir? Müminlerdir. Rızık değil şer, madde olsun. Madde ve mane Manevi rızık, maddi rızık. Allah subhanehu ve teala razzaktır. Bu evreni yaratmış, her çeşitinde rızkını verir. Kafir Allah'ın yerinde yiyor, içiyor, nefes alıyor havasında. Ondan sonra allah Teala'yı inkar edir. Yani allah Teala isyan edip karşı geliyor. allah Teala onun rızkını veriyor. Dedik ki hakkı var o kulun. Neden? Çünkü allah Teala diyor ben seni yarattım seçim hakkı da verdim sana. Hangi yolu seçsen serbestsin. O zaman kötü yolu seçen, küfür yolunu seçen, isyan yolunu seçen Allah'ın adaletine yakışmaz. Seçtin diye rızkını keseyim. Bu kimde olur? İnsanda olur. İnsanda olur. İnsan madem benim yolumdan çıktın ben senin rızkını kesiyorum. Patrona karşı gel seni işten atar. Yöneticiye karşı gel seni içeri atar. Niye bana oy vermiyorsun? Niye beni teyit etmiyorsun? Bunların nedir? Bunların işte rızkı bu kadardır. Ama allah Teala'nın rızkı nedir? Mutlaktır. İyi de bir de ne der? Rızık nedir dedik? Yiyecek içecektir. Ya diğer yiyecek içecek zaten çiftçi ekiyor çıkıyor. Değil mi? Buradan geliyor yiyecek içecek. Fabrikalar işte un yapıyorlar. Hepsi sonuçta dönüyor nereye? Allahu Teala. Rızkı alsak en rızkın efendisi nedir? Buğdaydır. Değil mi? Ekmektir. Ekmek neden olur? Buğdaydan olur. Buğdayı kim yapıyor? Fabrika mı yapıyor? Ha? Buğday için mi yapıyor? Getirin bakın dünya toparlansın bir buğday tanesi yapabilirler mi? Evet yapabilirler. Ama o buğdayı o kadar yaparlar sen de un edersin yersin onu. Ama bakın bir buğday yapsalar toprağa koysalar o buğday göğersin. Filizlensin değil mi? Göğersin doğru mu? Filizlensin. Asıl Türkçe'de göğersin derler. Neye? Göge çıksın yani. Sizde var mı? Biz Azeriyiz işte. Göğersin yani göğe çıksın. Filiz nedir? Yerden çıkıyor göğe doğru. Allah subhanehu teala bütün yerden çıkan göğe çıkar. Vel ardi zâtis sat'i Yerden bütün şey yukarı çıkar. Ayette geçiyor. Onun için buğdayı getir bakın bir buğday yapsılar. Toprağa koy, suyunu ver, filizlensin. İmkanı yoktu. Demek ki çiftçi ne yapıyor? Çiftçi sadece onu hizmeti yapıyor. Daha çok olsun, daha yetiştirsin onu. Ama sonuçta o rızkı kim veriyor? Ağacı kim yaratıyor? Hadi ağacı da sen yaptın diyelim. Suyu kim yaratacak ona verecek? Susuz bir şey olur mu? Sen git yeri kaz. Ha? Çiftçi alsın yeri alt üst yapsın. Ondan sonra buğdayı da koysun. Hadi gel bakayım bunu göğert. Gel bunu filizlendir. Ondan sonra meyvesini versin. Başağını versin. Buğdayı tutsun. Hadi gel bakayım. E su lazım. E suyu yap. Demiyorsun senin ilmin su. iç tu. Ha? Olur. E, e, e ot, e, e, e, eç, o tu ne diyor Türkçesi? Haş o Bu nedir? Bu nedir? Senin ilminde su bundan oluşuyor. E hadi gel bakayım oluştu. Getir haçten, etten oyu çisini birbirine kat. Su olsun. Yapın su. Yapamazlar. Demek ki hakiki razak kimdir? Allah subhanehu ve teala. Patron senin rızkını vermiyor. Allah rızkını verir. Kimse kimsenin rızkını vermez. Allah her çeşin rızkını verir. Evet. Şimdi bu Razzak'ı anladık. Bunu en iyi anlamamız lazım. Kim? Bir tane dedi eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah teslim oldu. Bunu anlaması lazım. Bunu bırak da teslim olmayan kul da bunu anlar. Ama şeytan ne yapar? Akıllarını yok eder, siler. Beyinlerini, hark disklerini silip böyle o, o hücreler o konuda çalışmaz. Ama başka yerde süper çalıştırır. Çünkü şeytanın içine gelir. Yoksa bir tane külahını koysa önüne bu yemek içmek nereden geliyor? Şeytan onlara da cevap hazırlamış. Çok sıkıştırsalar onu yönlendir. Bu doğadadır der. Doğa bunu yaratıyor. Doğa yaratıyor. Her şey doğa. İşte tabir caiz ise boş lef kelimesi en güzel yerde oturtursak buradadır. Boş laftır. Boş laftan bunları ne yapıyor şeytan? Aldatıyor. Şimdi biz gelelim müminler olarak razzakı bildik. Bunu hayatımıza nasıl yansıtırız? en önemli isimlerden birisidir. Razzak. Onun için Razzak kelimesini kimseye veremeyiz. Allah'ın has adlarındandır. Olmaz bir de dersin Razzak. Gel Razzak git. Hayır. Ne dersin? Abdurrazzak. Razzak Allah. Hakiki Razzak Allah olduğu için Abdurrazzak. Var mı bizim Türkçe'de Abdurrazzak? Var. Elhamdülillah. Çok mu az mı? Az. Gücünden böyle çok olması lazım. Allah'ın en güzel isimlerindendir. Allah kendine kulluk nispeti sever. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ehabbul esmai ilallahi abdullahi ve abdurrahman. Allah'ın en sevdiği adlar Abdullah ve Abdurrahman. Bu kinayettir. Allah Teala Habit atlarını sever. Çünkü kendi isimle isimleniyorsun. Ben onun kuluyum. Aslında abitten ad koymak aynı zamanda ibadettir. Yani devamlı oğlunun adını koydun Abdurrazzak, Abdurrazzak gel, Abdurrazzak git. Devamlı Allah'ı zikrediyorsun sen. Ama adet haline getirmeyesiniz. Adet haline gelse insan Abdurrazzak'a çifreder. eder. Demek ki Allah'ı unuttu çifretti o Allah'ın isminin adını. Mümin adam her zaman fezekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Hatırlat, hatırlatmak müminlere nedir? Faydalıdır, yararlıdır. Onun için hakiki mümin oğlunun adını Razzak koyar, Abdurrazzak koyar. Hatta Allah'ı her zaman hatırlasın. Muhammed koyar, her zaman peygamberini hatırlasın. Şeytan gelmiş Muhammed meselesinde de bizim dedelerimizin kafasını karıştırmış. Demiş Muhammed desek her zaman sallallahu aleyhi ve sellem dememiz lazım. Eyvallah bu çok güzel. Ama diyemezsiniz o zaman ne yapın? Mehmet deyin. Yani ağzını çevir Muhammed'e tutmasın. Bizi bu güzel isimden mahrum etmişler Türkçe'de maalesef. Öyle bir şey var mı Aslı? Evet. Güzel mi? Çok güzel. Süper düşünce. Benim elimde olsa yüzde yüz derim git biletin cennete. Bu düşünmeden dolayı. Çok güzel düşünmüşsün. Mehmet'e çifrediyorsun Muhammed'e. Olmaz. Koy Mehmet derim. Vallahi şeytan burada yani takdiri kazanmış. Ama bu bana göre süper ise iş bende bitmiyor. İş derdir. İyidir. Birinci kuşak Abu Bakır, Ömer, Osman birinci kuşakın neydir? Efendileridir, imamlardır. Bunlara geliriz bakıyoruz. Abu Bakır'ın oğlu Muhammed'tir adı. Muhammed çağırıyor. Sahabeler hepsi Muhammed koymuşlar. Ya biz onlardan daha takvali miyiz? Yok. He desek diyeyim yalancıyız biz. Sahabe gibi var mı? Yalancıyız. Yen kibirliyiz. Yen şeytana uymuşuz. Yok desek demek ki bizi şeytan kandırmış. Yok biz sahabeden takvalı değiliz. O zaman niye yapıyorsun? Ha şeytana uymuşum demen lazım. Evet. İşte Rezzak ismini nasıl yansıtırız hayatımıza? En büyük yansıtma nededir? Tevekkül. Hakkıyla tevekkül edeceğiz. Hasan Basri büyük tabiilerin imamı Allah rahmet eylesin ve ondan razı olsun. Dediler sen nasıl bu mertebeye ulaştın? Hangi mertebe? Sen bu dünyada hiç gem çeder yemiyorsun. Hiç üzülmüyorsun. Dedi ben bunu bir şeyle hallettim. Baktım rızkımı Allah Teala beni yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazmıştır. Artık bunu derdi etmedim. Bunu derdi etmediğim için de ben rahatım. Bu nedir? Tevekkülün zirvetidir. Ama şeytan yön değişir mi? Evet burada da yön değişir. Tevekkül nedir arkadaşlar? Hakkıyla allah Teala kayyumdur dedi kadın. Nedir? Bu işi sorumlusudur. Her şeyi yapsa ne yapar Mevlam? Güzel yapar. O zaman Allah her şeyi benim için hakkıma hayırlı etmiştir nesip. O zaman biz ne yapacağız? Allah'a hakkıyla tevekkül edeceğiz. Her şeyi allah Teala tekdir etmiş, etmişse de güzel etmiş. Bunu böyle bileceğiz. Ama şeytan gelir, bura tamam. Gelir yön değişir bizde. İçi şekil yön değişir. İfrat tefrit. Ehli sünnet ashabın yolunda, dört imamın yolunda giden orta çizgidedir. Ne ifrata düşer ne tefritte. O da nedir? Biz neyiz? Tevekkül ediyoruz Allah hakkıyla. Her şey Allah yazmışsa yazmıştır. O zaman ne yaparız? Biz elimizden tedbiri bırakır. Her şey Allah yapmış ya. Ne gereç var sebep almaya? Allah rızkımı yazmışsa ben ne yaparım? Rızkım ayağıma gelir. Şeytan gelir burada ne diyor? Telbis eder. Alimler buna diyorlar telbisi iblis. Üzerine işletti bunu aldattı, yön değiştirdi seni. Eydil bu doğru mu? Doğru mu arkadaşlar bu? He? Doğru mu? Doğru değil mi? Doğru mu? O zaman demek ki benimle değilsiniz Bir de iade edin. Yani Allah subhanehu ve teala rızkımı yazmışsa levh-i mahfuzda ben eve çıkmasam da rızkım ayağıma gelir mi? Doğru değil. Şeytan gelir dersen evet. Var mı böyle grup? Çok var. Adamlar tedbir elden bırakmışlar. Rızkımız ayağımıza gelir. Hatta bir kısım grup sefer ediyor. Sahabe tabi'in zamanında. Diyorlar siz ne yaptınız? Bak şeytan e, eskiden giriyor biliyorsunuz. Şeytan peygamberlerin yakasını bırakmamış. Nereye gidiyorsunuz? Sefer ediyoruz. E nereden neyin var? Para hiçbir şey yoktur. Allah'a tevekkül ettik. Bu tevekkül değil. Bu şeytan seni aldatmış. Bir kısmı da her şeyi maddeye bağlamış. Bu dünya nedir dedik? Sebepler dünyası. Sebep alırız. Sebebi de küfrederiz, inanmarız ona. Sadece biz alırız onu. Adımlarımızı atarız. Ama kuruyan kimdir? Allah'tır. Rızk veren kimdir? Allah'tır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gar Hira'ya girdi. Ne için girdi? Garithor. Garithor hicrette niye girdi? Küçücük bir yere. Yoksa düşman gelse onu görer. Hatta bu Bakır dedi ya Resulallah buraya giriyoruz biz. Bizi düşman hemen fark eder. Dedi ne zannedersen biz kişiyiz üçüncümüz Rabbil Alemin'dir. Biz sebep alıyoruz Allah bizi hevz eder. Hevz etti mi? Etti. Ama Allah Teala diyebilirdi. Sen yürü, kafirler senin yanından geçer, görmezler de seni. Bunu da yapabilirdir, yapabilir. Ama niye etmedi? Bu, bu, bu dünyanın düzeni var, bozulmaz. Peygamberler için de geçerdi. Ama şeytan gelir bunu değiştirir. Bir kısmı tedbir elden bırakır, bir kısmı tedbire her şeyle hakkıyla sarılır. Her şeyi tedbir alır. Ben tedbir alıyorum ama inanmıyorum rızkımı böyle. Bu, bu da şeytan da bunu aldatıyor. Halbuki tedbiri almış ve tedbirden bir şey bekliyor. Ne diyor? Sen patrona çok güzel şekilde demedin, edebiyet yapmadın, öyle yapsaydın böyle olurdu, böyle yap, burada hata yaptım. Hayır. Sen gelirsin, adabı, üslubu nedir? Böyle bir şekilde tebliğ edersin. Cerisi nedir? Allah yazmışsa olur. Ama kabadayıza geçsen tabi bu ne yaptın? Sebepleri ihlal ettin. Adebinde geleceksin geri Allah koyar. Ama bir şeytan gelir ne yapar? Öyle yapmasaydın. Onun için lev mine şeytan. Çünkü keşke desen nedir? Şeytanlandır Resulullah. Demeyeceksin. Oldu. Kadder Allah meşâ feal diyeceksin. Allah böyle takdir etmiştir. Böyledir. İşte razzak sıfatını üzerimizde yansıtmak için Hakkıyla Allah'a Teala'ya tevekkül ederiz. Her şey rızkımız Allah'ın elindedir. Ondan dolayı biz zalimlerden, tağutlardan korkmayız. Cabbarlardan korkmayız. Zenginlerden korkmayız. Onlara güvenmeriz. Bizim rızkımız Allah verir ama biz sebepleri alırız. Sebep nedir? Bu hayatın olması olmaz şartlarındandır. Bunları aldıktan sonra Allah Teala bizim rızkımızı verir. Ne ifrat ne tefrite gideriz. Her şeyi Allah'tan bekleriz. Rızkımız levh-i mahfuzda yazılmış. Ama sen kalk sebep al, adımını at, cerisinden rızkın gelir. Ama evinde otursan rızkı gelmez zembilde. Hiç zembilden iner mi? İnmez. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in meselesini. Hazreti Ömer geldi camide baktı her zaman bir grup insan namaz kılıyor. Namaz zamanı namaz kılıyorlar. Namazlar arasında boş zamanlarda namaz kılıyor. Ya dersin ne yapıyorsunuz? Der namaz kılıyoruz. Eyvallah güzel de ama ne için, ne yüzünüz, ne zaman çalışıyorsunuz? biz çalışmıyoruz. Aa ne, niye çalışmıyorsunuz? Dedi biz Allah'a hakkıyla tevekkül etmişiz. Allah rızkımız verir. Öyle mi dedi? Verin sopamı bana dedi. Birer soba çekti olarak. Bir daha görmeyeyim sizi ama beş vakıdın haricinde namazda. Sen otur. Allah rızkın ver ondan sonra dilen. Ona el et. Ya kardeş beni işim verirsin bana. Miskinlik yap. Olmaz. Sen adımını at. Allah Teala rızkını gönderir. Onun için alimler alimler istemeyi kabul etmezler. Bir mümine yakışmaz dilencilik. İslam dilenciliği teşvik etmiyor. Yakışmaz el edeceksin. Kardeş benim ihtiyacım var bana 10 lira verir misin? Yakışmaz. Bunu hiçbir mümin yapmamış. Sahaba, evliya Allah yapmamışlar Anlatabildim mi? El açmazlar. Ama alimler diyorlar ki rızk ayağına geldi. Bunu Allah göndermiştir sen. Bir gün İmam Ahmet Rahimahullah Mekke'de diyor öyle acım, öyle acım yemeğimiz yoktur. İlim talebine gitmiş. Yetmemiş orada gönül eğlendirsin. İlim talabında cihattadır yani. Gidiyor Mekke'de öyle acım diyor ki fırıncının önünden geçiyorum. Aklım başımdan açlıktan gidiyor. Kaç sefer niyetlenirim isteyeyim. Varıyorum ora ilim heybeti beni reddediyor. Sonra diyor bir gün bir arkadaşımla oturmuşuk telebeyle. Bir tanesi geldi bizim önümüze bir sufrayı koydu. Dedi bu size hediye gönderilmiş. Açtık baktık içinde ekmek var. Yemez miyim? Yemeye başladı. Arkadaşım dedi ne yapıyorsun? Dedi biz bunu istemedik. Allah gönderdi bize. Bak rızık buradadır işte. İstemedik bunu. Allah gönderdi. İşte sen rızkı onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyeyi kabul ederdir hediye kabul ederdi. Anlatabildim mi? Sadaka kabul etmezdir. Mümine de bu yakışır. Veren el, alan elden üstündür. Onun için hakiki razzak Allah olduğu için biz Allah'tan başka kimseye güvenmeriz. Ama bu dünyanın şartlarını da ihlal etmeriz. Sebepleri alırız, hakkıyla Allah'a tevekkül ederiz. Yani tevekkül de dedik nedir? Laftan değil, ameldendir. Emelden tevekkül eder. Sebepleri aldıktan sonra allah Teala tevekkül eder. Sebepleri de alırız, inanmarız. Sebebe de ederiz. Ben bu ilacı alıyorum, bu ilaç bana yetmez. Allah bana yeder. Ama Allah dünya işlesin diye sebep koymuş. Çünkü bu dünya imtihan tarlasıdır. Evet. Allah hepimizi bu Razzak isminin güzel isminin sıfatınızı sıfatını üzerimizde yansıtsın. O da nasıl olur? Hakkıyla Allah'a tevekkül ederiz. Rızkımızı hiç kimseden istemeriz. Rızkımız Allah tekeffül etmiş, doğru hareket edeceksin. Gerisi Allah'tandır. Burada da şeytan bazen değiştirir. Niye filan rızkı fazladır? Kalkıp gece gündüz çalışayım. Çalış gece gündüz de. Ama ne yazılmışsa sana olur. Burada ne devreye girer arkadaşlar? Kanaat. Onun için kanaat tükenmeyen bir hazinedir demişler. Allah hepimize tevekkül ve kanaat nasip eylesin. Allah'ın hakkıyla güzel kullarından bizi eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.